buenas noches. Un miércoles más estamos aquí en Chinchilirratía para desde Sare informaros de la situación que se está viviendo en la actualidad los presos y presas de Rentería. Hoy tenemos en el estudio muy abarrotado. Está, tenemos una presencia de colaboradores que van a marcar un poco la, la entrevista y luego tenemos tres personas que van a ser las que van a recibir las preguntas oportunas. Al control tenemos a Honorio y después de terminar la canción que iba dedicada a la persona que de alguna forma le dedicamos este programa, empezamos. Destruyendo la gracia de la clara mañana, de la clara mañana Y pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor, ¿cómo es posible entonces que duerme entre saltos de angustia y horror? En mi sabana blanca vertieron hollín, han echado basura en mi verde jardín. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Lo va a lamentar. Kaixo, gabon den hori berriro. Bueno, hemen mai hontan bildugaren guztiak pixkat aurkeztuko ditut. E, esan duen bezala, jende pilez beteta dago gaurko maia, eta gure artean dago e, Nerea. Kaixo, gabon. Kaixo, e, eh, baitare dago Kandi. Kaixo, gabon. Maite ere dago Kaixo. Kaixo, maite. Baitare Mai eta Maria. Kaixo, gabon. Deno gaude, atxukarro hemen ere ondoan, eta beha, ziko da pixkat, e, bueno, a ber, e, mai hau antolatzen, eta pixkat, pizkat, a, orquesten ze gaiaz jorratuko dugun. Bien, una vez hechas las presentaciones, yo diría que mm, el programa va orientado fundamentalmente a la situación que en este momento está viviendo Eider, Eider Pérez, con respecto a su pareja John. <clears throat> y tenemos aquí claramente eh, los elementos para poder aclarar eh, qué es lo que se está viviendo y por qué de alguna forma desde SARE hemos convocado el día 20 a una concentración que haremos en, el Arico para poder transmitir todas las familias con, con los niños en sus brazos, con chavales menores, transmitir que Gary el hijo de, de Ider y de John, que en este momento está sufriendo las consecuencias de algo inaceptable, tiene el apoyo desde el pueblo de Rentería hacia él. Yo voy a dar paso ya directamente a, a a María, a Yosu, para que hagan las preguntas oportunas al respecto de este tema. Ahora <laughs> ba eh, zein, zein den eider, e, ba, eider eta jonen e, bizi... Mhm. <laughs> bizitza, e, vale. nondik norakoak pixka bat kokatzen badizkiguzu. Ba. Vale, osando. Bueno, eider Pérez Aristizabal, ze importanta da, bi abizenak esatea. No, baina, hemen amaukita, baina, bueno, gaina berak alda errekatzen den gauza bada. E, eider berez, e, horretako da, bueno, gobeto esan da, gaztainoko laguna da eta bueno, 2000 bateko martxoren hogeita zeian atxilotua izan zen, eta orduazkiotik, ba, bueno, periplo desberreinen bitartez, ba, onda, ba, Euskal Herriko jende asko bezala, ba, gartzela desberreinetan sakabanatuta. Hemen maiteko sondo pasaditzerren da, e, eh, egon da Soto, Brieban, Bienan, Almerian, Huelban, Granadan, Valentzian, eta gaur egun dagoen tokian dela, Kordoban. E, bueno, egia esan pixka bat denetarik pasa zaio, momentu ona, momentu txarra, ba, jende guztia bezala. Baina, bueno, bai, egia da, baditugula hemen maite pasa dizkitula nota pare bat, eta, bai, egia esan koinziditzen dut berekin igual izan direla, momenturi gogorrena, baina, bueno, horta makargan ez galituko eh? baina, bai, izan direla, momentu pare bat nahiko gogorra guretzako eta beretzako. Alde batetikan, eh, e, 11 meko edo martxoaren amaikako e, eh, arira, eh badakizute Madriden egontzen latan duten hoien arira eiderrei egokitu zitzaion momentu horretan Alicante egotea eta bueno badakizute <laughs> Espainiar estatuak ohikoa duen bezala ba bueno bere bersio ofizialen bitartez ba zabaldu zuen e, eta erakundearen ekintza bat izan zela eta bueno pues momentu horretan ba bertako ba hainbat eh espetxan zegoen beste jendek ba ba, bueno, ba, egoraren aurren aurrean, ba, bueno, eider jipoitu zuten, eta, bueno, egia neko momentu gogorra izan zen, za, bueno, bera eren, eh, ba, neko iritsi berria zen alikantera momentu horretan, beste ekide bat egin zegoen, e, baina, bueno, ba, ba, momentu horretan harrapatu zuen historia guztiak erdian, eta, eta bueno, neko, neko gogorra izan zen. Eta gero bestalde, ba, e, bueno, ni itzeitearen ere isla bada, 2008an <laughs> gradutako kontu bat, da maite txuri dela e, idarren amari, aneurisma bat emantziola, eta bueno, ba, horren ondorioz, ba, gorputzaren zati bat, erdi bat edo paralizatu dauka, eta hitz egiteko eta gaitasuna ba, <laughs> desente galdu du. Naiz eta, bueno, komunikatzen gan nahiko ondo, eh? baina, bueno, bai, egia da, zailtasuna dituela, eta eta bueno bai izan ziela igual lagian e, eh, ibilbide gustenotan egon diren bi momentu horrela gogornetakoak baina bueno bai. denetarik euke esan nahi dut go momentu gogorrak izan ditugu baina momentu onak ere bai Obegoak ere bai ez hobegoak ere bai bai, bai, bai ba, gauza asko ez ba bueno ba jonekin hasi zenan ere ba bueno oso oso ondo bizi izan genuen ba Noiz hasi ziren? Jo, ba, zehazki ez dakit, ze, <laughs> saiatu naiz kotilatzen hori, baina, bueno, nik uste hori nahiko berentimidaderako gordetzen den gauza badela. E, baina, bueno, oso ilusioarekin biz, zuen berak, eta, ba, bueno, ba, ere, bai. Ze, jo, ba, ikusten genuen horrelako egoera batean, ba, bikotea topatzea, eta gainera ikustea zailtasunen aurrean, eta, ba, bueno, aukera hori edo bizitza, ba, bueno, ba, berari kristuan bizipoza samaten zion, eta, ba, guri ere, bai. Mhm. Eta hori ba, hori ba izan zela momentu oso bat, beste asko ere izan ditu, ba, lagunekin ere berriro elkartzerera, ba, espaldean ikusi zituen lagunak onartu zizkiotenean adibidez, edo ba, askotan ba, joaten den jendea ere jo, e, ba, joaten denean, edo gaztainokoa joaten direnean kontatzera gaztainoko festen inguruko kontuk, edo bueno, de eguneroko gauzekin ere, ba, berekidekin ere bizi dituen ba, momentu asko, ez? ba, ba gauza ba, gogorra badaude, baina bueno, gauza honak ere bai, ez bere bizi dituztenak eta konpartitzen dituztenak, ba, bueno, azkenean bere bizitzaren parte dira. Eta ziurrazki ba momenturi, postgarrienetako bat, eta gogorrenetako bat ere, ba, aurra izatea. Eta, bueno, dara pixka bat igual gorko elkarrezketaren zea guzti hori, ez? Nola izan zen hori pixkat, eh, hau da, e... ume bat ume bat izatea kartzelan uh eh, bueno, e, gauz bat eh, erabaki izaten bai. izan beharko da bai. zuten duz eta olako gauzetan eta e, gogorra baino polita besta da dedikan uh -huh. hau da e, izatea kartzelan edo zein tokitan uh eta erabaki da, erabakita balin badago eta edo aukeratuta balin badago e, polita baino kasu enten zuk ze posibili diguzu kontatu <laughs> alde hortatik anez, bai, idaren nola bizizan duen, hau da, ez da, ez, da, ez da batere oizkoa, eta mm -hmm. orduan, bai. eh, gaus batzuk, sentimendu batzuk, edo, bai. hau da, ideia batzuk posible diguzu agian mhm. eh, ekarri honera, agian bai. nola posible zen... Uh... Bueno, ni nire kasuan nienteratu nintzen, agusto, uste eta guztuko hilabete batean zela, bueno, ni normalean bilabete behin jeste naiz, eider ustera eta uste eta guztu bate dozela, e, eta bizitara joan nintzen, eta esan zian, jo, Ba, gauza importante bat daukat kontatzeko. Dari, eta ze, imaginatzen nun nondik antzio joan bai, bai. asuntoa, Eh? bai. E, eh, kontoa da, e, maite txurian eurisma eman, 2008an, eman ondoren urtikan hilabete batzutera, urte betera edo, lortu zutela jonek eta iderrek elkarrekin jartzea e, eh, huelbako kartzelan. Mhm. Bai? Orduan, e, bueno, hor beraien harremanan hor baite areagotu egin zan, eta bai, bar, ba, bueno, lortu zituzten e, ba, momentu batzuk ere elkarrekin <laughs> konpartitzea. Eta hortek eta denbora batetara, ba, hori, e, 2000 eta zazpiko uda izango zen, ze garikoitz 2000 sortzean jaio zen, beraz 2000 eta zazpiko udan zen. E, hori komentatu zen, ba, zer badaukak kontatzeko, ba, gu jau zaitzen genu, ze egia zen, garai horretan bestekide batzuk ere aurduan gelditu ziren, bai, bai mhm. eta eta zan genuen, jo, nik uste dut hau animatu dela, ez? <laughs> Eta santzegon bitu. Egia san pentsatzen aritu naiz asko eta eta familiarekin konpartitu zuen. Erabaki hartu aurretik, osea beraiek eh, Jonek eta Aiderrek erabaki hartuta zeukaten, baina noski nola ezten beraien gauza bat bakarrik ze horrek afektatzen du baita ere gainontzeko bai. ba, mhm. familiari eta bar. E, ba bueno, ba, erabaki zuten ba, aurra ukitzea eta hori, orduan 2008ko martxoaren 10 garekotz jaio zen e, Granadako ospitalean. Granadako ospitalean. Bai, e, zeuden, baina ordunaldia eta, bueno, ordunaldia zela eta edo, Granadara eramantzuten. Eta Granadako espetxetik atera zuten ospitalera e, eh, aurraukitzeko. Mhm. Tratuatzen bat ere egokia izan, E, bai, e, eraman zuten ospitalera, ba, eskuak burdinekin eta e, esku burdinekin lotuta eraman zuten, eta mhm. partuan ere horrela izan zen. Horrela izan zen? Bai, bai. bai ba, mhm. oso gara izan zen, maite eta familia jetzi zen, eta etzieten uzi ere egin sartzen, parto, bueno, erditzearen gelara. Eta bere ukizutenan, eta gainera medikoen aldetik ere orokorrean kenduta bat egon bat e, nahiko tratu kaskarra izan zen ba, bueno, eta kokidea zenez, ba, itzaki horrenpean edo, ba, bueno, ba, etzen bat ere egokia izan. ez esango ez, hobeagoa dokerago izan berduni, bai, baizik eta duina izan berduela, eta etzen bat ere duina izan. Ola, ba, bueno, bai izan zela gazi gozua, ez? Bai, mhm. bueno, aurra jaio zen, aurra ondo <laughs> jaio zen, eta hori ere garrantzitsua da. Mhm. Eta, ba, bueno, ba, momentu hor hori ere, ba, naiz eta mm-hmm. bizti izan. Mm-hmm. Lehenengo asteak, lehenengo leak, e, eh, kartzelan pasabarak izango zun, e, eh, izan, izan zun, mm mm-hmm. irurteak uste dut pasatzen bai. bai? Kartzelan. Hori, hori nola, e, kartzela prestatuta dago gauza hoetarako, e, mm, zesteko korodako kartzelan, bai? Eta gure prestatua dago gauza hoetarako, ez dago prestatua? Bueno, bereiek kordoban egon ziren, baina hortik Balentziara eman zituzten. Ze Valentzian bi urte hori da kandi bai. Kandik mhm. ondo apuntatzen du bezala, zenien datetarakotan txarra naiz. Eh, kontua da hor, nik uste kartzela ez daula prestatua inorrentzako, orokorrean. Ez, bai. bai. Are gutxiago emakumeentzat mhm. kartzelak, balima daude gaizki prestatuak orokorrean, gizonezkoentzat entzat, emakumezko are eta gutxiago. Mhm. Eta zer esanik ez, ama balima zea, edo aurra balima zea. E, normalean e, eider eta berekideak ere ba, orduan galitu izan direnean eta aurra auki dutenean e, eramate dituzte hartzela jakin batzutara, balentziako izaten da sarritan e, zehatzen dena. E, bueno, beste batzuk ere bai, eh? baina mhm. hemen moduluak eta ez dira, ez arruntak. Mhm eta eh, orduan nor beraiek nola baite, beraien artean ere montatzen dute pixka bat txiringoa, alegia. Bai. Baliabideak eta dira oso oso eskasa. Ez bakarrik gure presentzako esan nahi, ez bakarrik euskal herrian daude, bai, bai. eh, baizik eta orokorrean. Gure entzako mhm. gauzak egia da okertzen direla, eh? Mm eta bueno, euskararena eta bai. guzti hori noski <laughs> zabermatzen dik inondik mhm. ez? Baina kartzelako orokorrean mhm. zute batene bermatzen eh, duintasunik ama izaterako garen eta aita izaterako garaia eta guztiontan garekoitz garekoitzek nola bizi izan du nola ikusi duzu ezue <laughs> kanpotik 2008an jaio zen martxoaren 10 batean eta lehenengo urte horiek hartzelan nola bere berak zer kontatzen zizuen, nola ikusten zenuten, kontutan eukita, ze balintza ziren, noski? Lehen, urtean, bueno, lehen urtean, lehen el primer año, estuvo casi todo el tiempo en, ¿eh? en Granada. Entonces nosotros a tener contacto cuando le, trasladan a Valencia. Entonces, eh, pues, eh, con año y medio, año y medio así, pues, le empezamos a ir a, sacar, a pasar el día, vuelta. Los viernes eran los días de visita. Ibas, le sacabas un rato y luego a la noche le ibas a dormir y eso a buscarle y otra vez eso. Entonces, las primeras salidas, pues eh, no quería se de la macho y bueno. eso. Pues, pues, pues, entonces, bueno, poco a poco ya se va pues no, porque bajábamos dos veces al, dos veces al mes para hacerle visitas. Las visitas allí, aunque el tiempo era igual que una visita de cristales, lo que pasa, como el crío estaba dentro, pues eh, era como un vis a vis eh, en, una habitación. Pero entonces, claro, eh, cuando nosotros salimos a la calle a sus le llevaban para adentro, negarle, el el Llorando. Eh, llorando. Luego ya al principio ya se iba un poco, eh, ya salía a gusto, porque eso. Y luego ya, pues a partir de ya de <clears throat> dos años y medio así, le sacábamos el viernes y se quedaba juntos en el hotel hasta el domingo. Pasaba la noche con vosotros? Sí, la noche para vais haciendo y luego los últimos seis meses, pues un par de veces ya vino aquí donde nosotros tonas, a Viriatu, pues a pasar Gabonetán y todo, bueno, pues ya, pues, claro, está Introduciéndose un poquito eh, en el círculo más eh, amplio pues, familiar, pues, digamos. para el marzo ya tenía, que bueno, pasó parte de Gabonetán en, en Viriatu y otra parte en, Trincherpe, donde vive la, la de La otra mona. La otra mona. Aparte de la familia, los amigos de Nerea sí, ere, eh, eh, joaten zineten da kariko Maria zuk baduzu. Ba, eh, ba, ba, hortan, zerbait kontatzeko da, ez da? Gu junginen, eh, magubi maitetxu, eta ta irurok eh, Valentzira, eta egun bat pasagenun garikoitzekin, itzekin, Eta, bueno, aurraia honezkero ordurako lasaiatea zen, eta, eta bai, magugatu zen bisitaiten berekin, eta zutani eta genuen garikoitz. Bai, eta, bueno, eider ikusi nun, eta besarkatu nun, eta bai, e, eh, eh, esperintzi, bueno, polita izan zen, aurra ondo ikusi genun, e, eh, irekia eta eta egun polilla pasa genun eta gero ja gabin ba bueltatu genun eh, aurra espetxera berriz eta hoy izan zen. Bai. Leno zuk komentatzen zen un pixka bat, e, gartzelan, ez? Amatasuna gartzelan, ba ba badaudela gauza asko, ba lagungarri edo direnak, ez? Bakiden artean ere sortzen direla Ba, karo, ama, ama izatea ja erabaki potente bat balin bada zure bizitzan, ez? Eta kartzelan, ez? Ba, zen, nola, ba, aurrak ere egoera hori aurrera, edo, bueno, bere bizitza da, eta hor barruan dago, baino... Nola eramaten da hori, edo nola... <laughs> ba, izaten zenu, ba, bueno, ba, zutela, eta, bueno... Eramaten da hori da galdera? Bai, eraman eramaten da, azkenean eraman berdestu E, eh, nik uste etor, bueno, alde batetik, eiderrek bere garaian ere e, magisteritza pedagogia egin zuen. Orduan hortik pizka bat tiratu zuen, e, gero gure lagun baten ara kere, bueno, ba, pasazizkion hainbat kontu, ba, bueno, bera ere bilidelako hainbat e, kontu, eta, bueno, lagunen laguntza asko izan dugu, bai. zentzu horretan. Bai. E, ba, asko, e, ba, pedagogia sistema desberdinen inguruko informazioa pasadiote, e, aurren kontua, gero kiden artean ere hor lan, landu dira gauzak, eta beraien artean ere konpartitzen dituzte ba, beraien esperientziak, eta hori ere importantea. Baina egia da gero, sea, egunerokoan, sor etortzen direla ah, bai. gauza ez, ba, edo bai, zein aurrekin bezala pentsatzen dut <laughs> Baina, claro, horrelako eura beresi batean ez. orduan, bueno, nik uste badela irakaspeneko bitxi bat Ze, bai, dauzkazu informazio desberdinak, kasu honetan gainera, bera oso implikatua zegoen ere, bueno, ikasketen ere, ba, hortan ibili bai. izan delako, ez? baina baina bai, nik mm, prozesua bera ere aurrera joan denean ikasten aritu direla, bai Eider, bai Garikoitz eta bai Jon, osea, bai, zekari bai, arte. Ze asko zentratzen ari gara Eiderrengan, bai. normala da. <laughs> Gure laguna delako, oreretakoa delako, baina Egia da, amatasunarena gogorra baldin bada, ez dut imaginatu nahi, tasunarena, distantzia horretan, esan, kartzela beran egonda, baina beste modulo batean. Mhm. Eta zure aurra ez daukasunean nogeita lau nola bai. bizi behar duzun, ez? Bai. Hor gauza asko limatu behar dira eta eta pentsatzen ez dela batera erresa izan, baina bueno. Ez, baina hori da. Eta hiru urte betete, beteta ai, barkatu Josean zuk zerbait naizen. No, yo lo que iba a hacer es una pequeña parada para <laughs> Para que refresquemos un poco la boca y sigamos. Venga, un poquito de Aretha Franklin, gracias. <laughs> una red para acabar con la vulneración de derechos humanos. Tarea Zabaltzen, dispertsiarekin amaiteragoan. Gorpoa zegoian, para que las personas presas y enfermas estén en sus casas. Sarea zabaltzen giza eskubideen ugaketarekin amaitzea goaz. Una red para acabar con la dispersión. Sarea zabaltzen dispersoarekin a goaz. Bueno, estamos aquí de nuevo. Una maravilla. Este grupo que estamos tratando con absoluta naturalidad un tema tan importante como es el de Ider Yo quisiera preguntaros por la proximidad de las magdalenas ¿cómo andaba Ider en sus tiempos jóvenes? ¿Qué hacía? ¿Dormía? ¿No dormía? Pues yo creo que apenas. Calimochos, no calimochos. <laughs> Mike te quiere hablar. Eh, eh, Ah, tú vigilabas, claro. Bueno, todo hay que decir que Eider es muy parrandera, siempre lo ha sido, pero su madre también es muy parrandera. Eh, y siempre nos encontrábamos por ahí de parranda, en cualquier lado. En el Cindy, en Arcaeta, en las chondas O sea, yo no sé cuál de las dos es más parrandera, la verdad. Yo creo que es bastante hereditario. Ella dice que lo hacía por vigilar. Sí, pero yo creo que no, no, no, Maite, no, no. <laughs> No, yo creo que Eider siempre ha sido bastante parrandera. No sé, bueno, en la cuadrilla yo creo que hemos sido bastante parranderas en general. Eh, se lo pasaba súper bien en fiestas de Gastaño, como no, porque como los de Gastaño siempre son de esa eh, república independiente tan estupenda. Eh, bueno, pues como la mayoría de la gente del barrio, pues participaba en las fiestas, pero bueno, curraba también en ellas, que no es poco. Y en las chondas también. Yo creo que las primeras veces que, salimos así de parranda y de gaupasa y estas cosas, solíamos hacer algún turno en IA y, en, alguna otra chonda, pero, pero sí, bastante parandera De hecho, yo creo que el primer concierto al que fuimos fue uno que hubo en el frontón antiguo de celtas cortos pues en el año de la polca o sea, yo creo no sé ni cuánto yo creo que vamos tendríamos 16 15 una cosa así o éramos jovencísimas el frontón estaba todavía o sea que imaginaros pero sí sí es muy parandera sí, y este año qué concierto le gustaría es la oh, Edosen <laughs> Kiko Veneno se oh, pues ama Kiko Veneno se ama reincidente seré Eh, kuadrien e, eguna Ba, nik gustatzen dena gustatuko litzaiokela... Bai, gainera ...gusto musikaletan, bueno, gaur rentzuten ari geran abesti desberrein horiek nik gustatzen dena gustatzen zaizki Bai, gustatzen zaio, gainera martxa eta jendearekin egotea, eta bai, asko gustatzen zaio Eta nerea, bueno, denoi, azken zainan, e, <laughs> eh, garikoitzek e, zortzi urte, zazpi urte ditu aurten eta gaur egun gozazpi zortzi urteak ez dira lenokoak, orduan, bai. nola hartuko luke eiderrek, e, amak, ama, e, gau pasa egitera noa, edo parranda egitera noa, edo... Nola hartuko du? Nola hartuko du, hori da, hori da. Bueno, eh, maite txuk ez bezara esaten, baina nik uste dut beramaren reflejo badela, eider. Ose, ingo luke berdina, ingo zunen plan eh, ez, esken, aurra bijinatzen nijua, eta, bueno, pues, nola vigilatu inberretan aneu merde, eta orduan, bueno, pues, de paso la kalimotxo pare bat hartzen ditut, sí, y nada, sí, sí. azkenean, pues, me quedo de parranda. O sea, que... Reflejo bat, uste, ama askona izan dela, kaso, eh? ez da kaino bai. maite txuena, baizik, askona, eh? Askona. Baina, bueno, nik azpun maratu garra dauket, eta hori, da, bueno, nik, claro, maite txuta biok elkarra ezagutzen dugu, bueno, claro, eskai derreta biok elkarra ezagutzen dugu parbolitosetik, <laughs> irurtetatik, orda, bueno, bada, ibilbide bat. Bai. Eh, nik uste, osea, beti da, nik, ola, kalera atera nahi zenetan, beti kalean egontzeala, <laughs> Eta ni parranda egin detenean, hasi ginenean gu parrandean, zuegoten zinean. Ezakita itzaki horrenpean, edo, bueno, bestela ere. Baina, baina, bai, pues, nik uste trajektoria berdina ingo lukela. Pues, baz pare jetxin litzateke. Porro menos, hola, pixka kontrolatzea. Eta gaur egun, amona bezala, bai. madalenetan, bai. gariko hitz jetxiko duzu parranda. E, <laughs> ba, egia da, kuadrien egun apango zarete? Bai, bai, bai. Gariko bai? Noski, noski. Noski, orduan lotzen pixka bat bai. ez, ba, garikoitzen, ez, garikoitz hiru urtekin atera zen eta nola da ba hasieratik, ez, e, gartzelan egon ondoren, bale badago periodo bat e, sartu eta ibiltzen direnak, baino hiru urtekin ja e, kalera, ez? Eh urtetik gaur arte nola nola izan da bere bizitza kalean, ez? Al, al principio, cuando venía ahorita, pues un poco, un poco de lo chati, entonces se escudaba siempre a la gente que más conocía, se arrimaba, pues protegía, pero tenía un poco de como miedo y tal, ¿no? Luego poco, poco a poco se va, se va abriendo, pero al principio siempre buscaba protección en la gente que tenía más o menos un poco a su alrededor. y, cuando íbamos un poco a alguna visita o así, tampoco un poco hay un taxista bastante majo en Córdoba, entonces como es un tío bastante grande, bueno, pues enseguida era a ver en Laguna, entonces pues, se sentía protegido, ¿no? Se sentía protegido. sí, entonces bueno, luego ya pues poco a poco ya se fueron abriendo, empezar a jugar con más críos y... Hombre, que fin, ere, ez, e, e, azken finean jende askok ezagutzen zuen bera eta berak ez zuen jende pila bat ezagutzen gerturatzen zitzaion jendea berari eta karo horrek ere bai ingozun lotxa sortze Zan baite No puedo Bueno, no, eh, la visita Garikoitz, no un visita suekin, eh, bai, beste aitona monekin. Bai, normalean bizidan en, en, en, biriatu eta gero asteburuan buruan eh, e, eta... Etortzen da? Etortzen da. Edo Bilbora. Eh, e, Bilbora, pero, norma, bai, bai, bai, pero normalean horretan aste buruan, asteburuan, asteburuan, etorrika, bueno, aste honetan era etorri. <laughs> Horrega. Eh, joateko porta bara. E, bi, Bueno, este fin de semana eh, bajan a verle a su amacho uh el sábado y luego, eso a la mañana y luego el domingo, el domingo a la mañana tiene que ir a Sevilla a verlo a da, hori ere galetu nahi genizuen, nola da eh, ze bisita dauzkan, eh, nola da bisiten kontu hori, Biz ezberdinak daude, eta gainera momentu honetan, Eiderra eta Jon, gartzela desberdinetan daude, eta pixka hori azalduko bazen igute, denoi? Eh, eh, eh, eh, eh una. Sí. Eh, eh, eh, eh bueno, eh, esto lo que quiero decir es, él aunque no aparenta, pero se pone un poco, está nervioso. Claro, de repente de estar bajando, como solía bajar, a verle a la más junto a la vez, ahora pues tiene que hacer dos visitas el con una pérdida buena hora porque está de porras, pero normalmente tiene que bajar de viernes, como que tiene que hacer siempre un día de pérdida de, de, de castola como mínimo. Entonces, lo que eso lo supone para él, aunque luego tiene la suerte que de momento parece que eso lo, recupera. porque, la, situación la, situación en este momento tanto de como de John es que eh, por segunda vez mm, eh, sabemos que eh, a John lo han alejado digamos de la cárcel en la que por ley o por norma debería estar que es en la misma cárcel que Eider con lo cual eh, eh, podría hacerles la visita a ambos eh, a la vez. Eh, ¿Cuál es un poco la situación en este momento que conocéis mejor, digamos, la situación administrativa de ambos, digamos? Eh, bueno, la, en la bueno, ellos tienen un, un, auto judicial en lo cual se van entonces, en lo cual dicen que tienen que estar juntos. Lo que pasa es que ese autojudicial se lo pasan por el forro. Entonces, eh, eh, eh, hacen en el mes de diciembre del año pasado, fue la primera vez que le, le, trasladaron. ¿A John? A eh, ahí va a cumplir la situación, entonces le devuelven otra vez a Córdoba y lo que hace el juez archivar eso. esa, esa causa. Entonces, ahora estamos otra vez en las mismas. Eider es la que tiene que hacer el recurso, porque ella es la que en su día hizo el recurso para, que estuvieran juntos. y Entonces, fue les reconoció que tenían que estar juntos. Hay una sentencia por medio. Entonces, o sea, eso se está incumpliendo pero es que hay una sentencia por medio, se lo pasan por el forro, vamos. y, el, aparte de ellos, de, los dos. El perjudicado es el, crío, vamos, el que es no tiene culpa de nada y es que se, está comiendo, o sea, todos los marrones. Aparte de ellos mismos, digamos, luego tienen que estar perjudicados también eh, el, chaval también. Yo quisiera, no sé si esto eh, lo, estáis valorando, lo estáis viendo. en eh, ¿Gary está con, con, algún tipo de tratamiento psicológico? de momento, por suerte, no. Pero ¿se puede entender que hay una influencia sobre el grave? es decir, desde el momento en el que un chaval de 7 años que tiene una costumbre de visitar a sus padres en una institución penitenciaria, cuando le separan a su padre, el tener que em, trabajar a un nuevo estamento, tener que em, luchar él interiormente a, una nueva actividad que no sabe ni cómo se va a desarrollar, ni qué gente va a haber, ni con qué gente mm, le van a permitir pasar, no pasar. Todo esto, psicológicamente, yo entiendo que tiene que afectar al crío, pero de forma importante. Sí, sí, vamos, eh, le ves, eh, cuando ocurre eso, le ves cómo está más nervioso y a medida que tienes la fecha próxima para la visita, eh, le ves que está un poco pues eh, alterado, entonces se ahoga igual, pues chillándote así en algún momento y tal, pero necesita desahogarse. Luego igual llora un poco y ya se le ha pasado porque ha soltado el lastre ese que lleva Sí, sí, pero de alguna forma estamos creando dentro de él ese, malestar, que estamos cada vez yendo a más, es decir, eh, lo, está pagando con vosotros, pero en cualquier momento, yo qué sé, su, estado no puede ser el correcto. Sí, sí, bueno, eso es ahí, eh, son los estados, sabemos que aquí, eh, pues, que se lo pasan todas las sentencias que hay, se las pasan por el forro de las narices, vamos. egoera egia larria da benetan. E, zortea dauka garikoitzek, daukan familia ukitzeaz, eta agian horrek ere ez asko laguntzen dio berari, ez? E, psikologikoki eta, ba, bueno, babesa badauka, ez? Mhm. E, zenbat e, aldiz ikusten ditu e, hilabetean, edo nola da? Ben. Ben, hilabetean ben dauka bizfamiliarra. Claro, uh asko. Diru asko, <laughs> distantzia asko, oh. ikastola eguna galdu. No, kire, bea... Eh, kristales. Un kristal no kire. gustatzen kristalea. No, no, no, no. Ah, zu, eh, no, no. Eiderrek. Eiderrek. Eiderrek. Ah. Momentan tan, kristales, gabe. Aurrez aurrekoak nahi ditu ederrek euki berarekin. Mhm. Uh -huh. Bueno, pues vamos a dar eh, con este pequeño interludio un pasito musical más, eh, Honorio. Guns and Roses para todas y todos. erantzun bigarren eh, aldia da gertatzen dena Eider eta Ionen arteko banaketa hau. Ze, ze pausu jarraitzen ari dira honen aurrean, e, nola, nola ikusten da? Bueno, pausua mm, baino, bueno, kontua da, hau dara bigarren aldia, eta lehenengo aldian gertatu zenaren bez, antzera edo jokatzeko aukera dago. Osa, pixka kandik esan duren arabera, e, hor bere sententzia bat badago, sententzia horren baitan, e, jon eta iderrek elkarrekin egon behar dute bai ala bai. E, gertatzen dena da, sententzia hori inkumplitu egiten dela, ez da betetzen, jonera eramaten dute zebilara, e, hor kesea basartzen da, e, kesea hori ontzat ematen da, eta artxibatu egiten da. Artxibatze horretan, jon eramaten dute Kordobara berriz eta nola hartxibatu dago kauza hori, ba da zer gertatzen. Zer gertatzen da? Berriro gertatzen dela egoera bera. Hau da, berriro hartzen dutela jon eta berriro amatu dute zebi arduan. Piskaba, beldurra daukaguna eta hau eiderrekin aurrekoan hitz egin genuen. E, egoera hau ez dute den errepikatuko denbora batero. Alegia, iruia bete dute zebilan, kesa sartuko dute, arrazoia daukaten ez, e, eh, batuko dute asuntoa, berri hori dute Ion Kordobara, eta igual emendikan iruia betera, berri hori dute Sevillara. Eta gainera, ez da, len, ez da lehenengo kasua, eta ez da kasu isolatu bat. E, iderrekin batera badago bilboko kide bat, bea etxe berria, eta bea etxe berriaren mikote dago jaenen. Eta bereiekin trataera bera da, ez daukate aurrik, baina bea eramaten dute hiru hilabetetarako jainera, eta gero berriro bueltatzen dute beste hiru betetarako kordobara. Eta horrela sistematikoki egiten dute hiru betean behin. Eta badakigu, jakin badakigu, beste hainbat e, kiderekin gauza bera egiten hasia direla. Oker ez banago duela gutxi ere, eh, eraman dute beste e, eh, aur badaukan e, donostiko kide bat ba, Balentziara. Ez dakit oso balentzera da, baina uste torrela izan dela. Hordan e, ikusten ari garena da, hau zerbait sistematikoa bihurtu daitekela, Eta, bueno, zigortzi bideo bat besterik ez dela, beste bat gehiago, ez? Orduan, ba, bueno, alde horretatik, ba, e, judizialki bereiek e, azkenean oso jantzita daude, oza, ematen du kartzela sartze zanean, iaia abokatu izan behar dezula. Mhm. Ze, egun egunero daukazu zerbait horretan, ez? Ordan, mhm. Orduan, egia da bereiek horrekur sartzen dituztela, eta sententzia hori egon badagola eta firmea dela. Baina, bakandik zaten zuen bezala, egiten dute, nahi dutena, ez? Eta horren buelta horretan, ba, ba hor da biltza. Mhm. Ba, pixka bat, Baina hori berriro rekurritzen eta eta buz hori, ba ziurraski hemendik demora bat berriro akarriko dute, baina hor kontua da eh bai, no es bat, bat dagoela sistematikoa, nola baita da eta eta horren horren aurka, bueno, pues, zer posible dugu egin? Bueno, guk eh, errenteriko saretikan baita ere, pues, eh, eh, esan behar dugu, haigiala pixkat mugitzen baita ere, eta dena den hau ez dugula utziko, utziko mm, zeta hor urreketa desberdinak daude eta sare errentetikan ba, mm, bai dagoela deialdi bat e, ilan hogeirako Mm, zazpik eta lorderetan errikon eh, parantzan e, ba, hori, argazki bat e, ateratzeko bai ama eta ama, ama, aita amak eta ume txikiekin argazki erraldo bat da zera dugu bai bueno e, pizkat denuntziatzeko eta eta baita nola gaur egun ez diran e, egun egokienak ego, gaude eta bar eta bar baino e, baita ere sare horretatik e, daukago asmoa datorren e, kursoan e, gai honi baita ere eusteko eta eta indarrak pixkat betatzeko jende guztiarekin eh, hortan e, or, gabiltza. E, eh, baitare mugitzen ari gara, ba, bai instituzio saiatzen ari gara, bintzat edo mugitu edo eh, galdetzen pixkat instituzio ofizialetan abertzen nolako lagun, bueno, laguntzak edo zen nolako bai, egin daiteken eta bueno, e, mugitzen ari gara pixkat, baino egia da, ematen ari dela e, sistematikoki politika berri bat edo nolabaitu zen da, umeekin Eh, preso, eh, presoen umeekin e, direla eta hori ba, hori da, salatzeko gauz bat da eta beste gauz askoekin baino hau egia da, ematen dula otra vuelta de tuerka bezala, ez? Eta e, noraino eta noiz arte galdera da, baina bueno, or, garela pixkat mm, aldugunak eta eta hau bultzatzen batez ere e, gogoratu hori, e, daukagula e, zita hori, e, e, ilan hogeian, e, madalenan biz, bezperetan, e, bueno, bez, aurre bezperetan, e, zazpik ordenetan, e, ba, alba, alba, alduzutenak gutxienez, azaltzea, e, umeekin, e, ba, pankarta atze batean, e, gai hau e, denuntzatzen egongoaren lirako eh, ez dakit, zuek eh, nola ikustu duzute zaren eh, <laughs> lana momentu enten, ezagutzen duzute, mm, gure lana, mm, baitaren, nola ikustu duzute, eh, ezagutzen duzute? <laughs> Bai, uste. Bai, nik uste gainera garantzitsua, bueno, lehenik eta bine eskertzea, gila lana, ba, bueno, gaur irratsaioan <laughs> grabatzenena, baina bueno, baita ere egiten ari zaretena, ze bueno, azkenean esaten genuna, una, ez? Osea, judizialkita guzti hori, ba bueno, bidea jarraituko du eta mm -hmm. horta malez, ba guk momentu honetan ez daukago horresku hartzerik, ez? Baina uste garrantzitsua dela azkenean hitz egiten ari gara e, preso dauden pertsona batzuen eskubidez eta bereziki ari gara momentu honetan hitz egiten adin txikiko bati dagozkion eskubidez. Mhm. Eta, eta hori onartezina da. Osea, ezin da. Ezin da gaur egun horrelakorik onartu. Mm-hmm. Beraien egoera onartezina den bezala, beraien aurrarena areta gutxiago. Eta gutxigo, bai. Eta eta satetania naider eta jonen kasua eta garikoitzena, ez naiz ari bakarrika merai eta sari naiz e, jende desberdina eta hitze egiten, kide desberdinetaz, eta zorritxarrez komentatzen genuen bezala, ba, bueno, ba, sistematikoa bihurtzen ari den, ba, beste txantaia mota bat dela, ez? eta ba nik uste sare bezalako mugimendu bat ba hortan ibiltza ba, ba ezinbestekoa dela, ez garrantzitsua dela. Mhm. Azkenean nik uste herritarren artean lortu behar dugula ere hau pixka bat mugitzea, ez? Mhm. Osea, ikusita garai berria datu zela, baina ematen du garai berria batzuntzako bakarrik izten bai. eh, ba, lengoan iparraldeko emakume garri horri entzunion bezala, ba, bueno, denak eman behar pizka bat, bai. ez? e, nik uste prozesu honetan ba, guri tokatu zaigun askotan gauzak egitea, eta jarraituko dugula egiten. E, eh, erritar bakoitza bere aldetik, bere pentsaeratik, baino badaudela gauza batzuk ezin dira onartu eta eta gizarte bezala ezin ditugu onartu, ez? Mm. Jendarte <laughs> demokratiko bat gean einean edo ala baldin magea. <laughs> E, eh, bueno, ba, badaudela eskubide batzuk, ba ezin direla ezin da inundikan inora ez urratuta ere gutxiago ba, manipulatu eta eta erabili estatu batek dituen nahien arabera, ez? Mm -hmm. nik uste hau oso argia dela zentzu horretan. Bai. Da, ba, bueno, nik egia esan pertsonalki mentzat eskertzen dut e, zuen zuen lana eta eta bueno, eta jendea gainera gerturatzea, ez? Egia jendea galdetzen digula, bueno, nei eta maite eta kandiri eta galdetzen digute askotan, ez? Ojo, zer moduz eta ta gausaiak ere eskertzen dira, egia esan. Ze bueno, saukera ematen dizu esplikatzeko eta ikusteko abentar ba, jendea interesatu da. Bai, eta babes bat da, nik bai. azkenean edo indarra, ez? Ere, oza, lehen osaten genuen anarira, garikoitzen sostengua orain zuek zeat, ez? Gertuko bai, familia eta berarekin zaudetenak, eta bosare bezalako mugimenduak hor gude familia horri ere, mm indarra, eta ez, erakusteko ez mm bakarrik, eta, bueno, ba, aldugun neurrian ere esku bat botatzeko prest, mhm. edo... Mhm. Bueno, Achucarro, creo que te toca repasarlo si nos hemos dejado algún tema, alguna cosa que creas que, nos, nos hemos dejado en el tintero. Yo creo que no, yo creo que no. Creo que hemos pasado este casi una hora de, charla, muy amena, muy interesante, los temas y comentarios que hemos hecho aquí. Creo que sabemos algo más de la situación que en este momento se encuentra Eider y fundamentalmente de cómo lo puede estar pasando Garicoche. Yo, para terminar, yo desearía, indudablemente en las fiestas en que estamos, que a todos, o sea, de de Enterianos, de Reta, todos, absolutamente todos, que paséis unas felices fiestas. Y todas. Y todas. <laughs> es que como, no tengo el este del, El arroba y a los presos y presas que nos acordamos de ellos, que los vamos a tener en mente estas fiestas. Y ahí es fundamentalmente y a John que el día 20 vamos a estar en, en Arrico, pues con un lema tremendamente importante, que, es el de los niños de, los presos también tienen derechos. Y creo que seamos del color que seamos, del, nos movamos del anagrama o epígrafe que nos, que nos movamos, seamos del PP, seamos de Bildu yo creo que hay cosas que, son realmente para, para decirlas y gritarlas al, cielo y que efectivamente se reconozca estas barbaridades que se están haciendo con determinadas gentes. Y sobre todo con niños, que esto es lo más vergonzoso que hay. A mí me parece, me parece tristísimo el tratar estos temas. Y creo que, como he dicho antes, el día 20 debíamos estar todos, todos, Debemos estar gente de izquierdas, de derechas, de currelas, empresarios, todos. Estamos hablando de una situación con respecto a un chaval de 7 años que no se la merece, que él no ha decidido hacerlo, que se lo están poniendo, que lo están jodiendo. Y creo que todo esto hay que, hay que sacarlo a la calle, hay que, hay que moverlo, hay que presentar nuestro apoyo y por lo menos que les quede la satisfacción si les llega la fotografía que nos podamos sacar en la Rico, pues que bueno, que el pueblo de Rentería está volcado y está y está pensando en ellos fundamentalmente. Y nada más, yo por mi parte nada más, yo agradeceros vuestra presencia aquí a todos y a todas. <laughs> Al amigo Honorio por estar haciendo el trabajo como siempre, estupendamente. Y de cara al programa, al próximo programa, deciros que seguramente, salvo que haya algo que realmente la eh, merezca la pena llevarlo adelante, no haremos en el mes de agosto, haremos vacaciones, ¿eh, pero que volveremos, volveremos en septiembre y volveremos en septiembre con novedades, porque realmente para Garicoich tenemos muy buenas noticias y muy buenas novedades, que vamos a hacer también un trabajo muy interesante para él. Para él, para Ider y para ella. Por mi parte nada más. No sé si queréis decir algo para terminar vosotros. Maite. Ni eskerrak eman zuei e, eh, eh, informazioa eta zuen bizipena guztiokin e, elkarbanatzeagatik eta da, ikusten gala hogeian. Arrastia, eh? Bak ere, eskerrak eta eskerrik asko maite batez ere. Bai. <laughs> Ebentxe irratian ratian eh, eh, zuretzeko... Eh, no puedo hablar. <laughs> Baina egiten duzu eta, eta bueno, guretzako oso, oso polita eta izan da zo hemen egotea. Eta hogeian ikusten garela, eta hogeita iruan ere, sí. gareko itzekin, bai, kuadrigen egunean, <laughs> egiterrek ustora, egun dut da, baina, eta, Bueno, nik ez dakit eskertzea zuei ere, gonbidapena. Eta, ba, bueno, egia esan kasu honen aurrean, ba, bueno, aurkitza jendea, pues, pixkat, lagunduko diguna eta pues, beti ere lagungarria dela, ez? Ordan, ba, bueno, eskerrak ematea zuei, sareki dei, eh? segun egia esan gaur ere iritsi zaigu atxan bitartez ere mezua, eta jo, egia esan oso solan politiken aizazte, eta, ba, hoxe, ba, eskerrak ematea, eta, bueno, mendikan ere jendea egon mamadalenetan ondo pasatzea. Eta goatzia hogeiko kontuarekin, pre-madalena, zedo, madalenaren pre-madalenen kontuari. Eta, eta hoxe, ba... Udara deskantxatu eta irailan oh, indar gehiago bai. kena eterreko dea, <laughs> sarek ideak hemen. Bai. Muy bien. Listo. <laughs> Candy dice que antes me cante. Bueno, pues eh, con esto despedimos esta mesa que hemos tenido hoy, eh, entretenida, amena y instructiva y denunciante. Eh, esperamos eso, veros oíros y, que, nos oigáis en septiembre. Nos vemos el 20. Adiós. Y nos despedimos, aprovechamos para despedirnos con Cea Mais, una canción preciosa entre todas. Cucucha. Te lo dice un amigo, te lo dice un cubano. let's go honekin amaitera oan. Gorpoa zegoian Una para que las personas presas y enfermas estén en sus casas. Sarea zabaltzen giza eskubideen ugaketarekin amaitzea goaz.